Ezabuli ya kikumi ikumi nemo Abatina ruwanga bagezi Musingize omukama Aleluya Nsime omukama n'omutima gwange gwona Omuteeko gwabagorogoki no munteeko Ebyo mukama akora byamani bitai ababishemererwa bona bagonza kubiyenjuza ebyakora byona pina ekitinwa nobushongole oburungibwe bubaboira iliona aijukya bantu ebikorwabye ebyokutangaza omukama agira ekisha nobuganyizi abamutina aba ekyakulya endagano ye aikara na agijuka abantu be abolekire obushobora omubikorwabye oru abairensi zamaanga bakazirya omubyakora byona mwesigwa mara munyamazima emiyango ye yona ye haki emiyango ye yeira lyona akagiteisao oburungibwe nobugorogokibwe yachungura abantu be yamara yakora nabo endagano eyeyira iliona eibarale litakatifu mara lektinwa okutina omukama niyo mbandizo yobumanyi abamutina bona bagira magezi nyakabara asingizibwe eira iliona